ancao aquon oni povas planti. La Sviso Ernest Goetsch estas unu el tiui homoi kiuin oni nur post longa tempo seriose consideras. Tiel necotimai estas liei conceptoi pri agroculturo. Eble non venis la tempo attenti pri liei ideoi char la mondo urge besonas ilin. Temas pri tute nova maniero concepti plantadon de nutrajoi. Li nascigis en la 1940 1948, cae en Europo li scienze esploris geneticon. En 1982 li translocigis alla norda regiono de Brasilo, stato Bahia, cae ec applicis sian agroculturan systemon en loco quie la grundo estis seca cae elcerpita pro la monocultura plantado de cacao. En lia bieno, al nomata aquae oculoi, creigis densa tropica arbaro kie fluas dec quar aquo fontoi. Crome, mixe cun la arbarego, oni productas grandan quanton da nutrajoi, char la grundo reprenis sian fecundetson cae sian naturan renovigiadon. Lia sistemo, basita sur complexae, scienzae cae filosofiae fundamentoi, estis poste nomata sintropia agroculturo, cae essence clopodas harmonie cun la naturo per strategioi cui similas la ecologia in natura in sistema in entia tutajo la homo nestaras kiel exploatanto sed kiel kunlaboranto kiel parto de la sistemo. Ciu planto bezonas ne nur grundon, nutrajoin, cae aquon, sed ancao microclimataen condicioin. Se oni creas tion, oni ne bezonas herbicidoin cae artefaritain stercajoin, li assertas. En regionoi cun elcerpita grundo, oni resanigas la grundon per deponado de organica materialo. Tion oni faras per stuzzado, nome per el tranciado de brancioi cae folioi, ciui estas allasatai cune con siei fungoi cae bacterioi, ciui fixos nitrogenon en la grundon plantadon de nutrajoi oni faras samtempe cun plantado de arboi lau zorge electita sin sequo, kiui si avetse, crescadas cae liveras nutrajoin alla grundo. Baldau oni ec havas fructoin, mangeblen radicoin cae folioin, maison cae aliaen grainoin legomoin, cion en economie avantagia maniero. Laugrade ciel revenas humidezzo en la aero, revenas ancau reptilioi cae birdoi cae ec aquo nascigas il la profundo de la tero. La agado de Ernest Goetsch allogis alien agroculturistoin cae iom post iom tut monde disconicias. Gi representas esperon en tempo ciam ecologiae zorgoi estas urgiai cae premai.